մեծ գլխականակ լինի, 2-3-ը։ 2-3-ը նա պահման, մարդ կա սկիտեր չի ուզում պահե։ Խոթարկների արոտավայրերի խնդիր չկա։ Չէ։ Մանր եղջերավոր անասուններ ընդամենը երկու ընտանիք է պահում, ընդհանուր առմամբ 40 գլուխ։ Սարդարաշենցին զբաղվում է եւ հողագործությամբ, հիմնականում արտենցանում, սորեն ու գարի։ գյուղացուն տրվում է պետական աջակցություն, որ արտեցանում գառնացան անելու համար։ Հա, էսե մեր սուբսիդավորումը կա, որ անվճար պարարտանյութ են հատկացնում։ Քանի հեկտար աշնանացան կա։ 65 է։ Շատ է քիչ է։ Նորմալ է։ Գառնանը ինչ եք ցանելու կամ արդեն ցանել եք։ Գառնանը հիմնական է ոստանային կարտոշ։ Կարտոֆին իսկ ֆորեն ցանեք։ Գառնանացան ծորեն գարի 2 տարի արել են, այնբերք չի եղել հիմնականում գառնանացան չենք անում, չի արդարացան։ Քանի որ ջուր չկա, ասենք եթե ջուրը լինի, կարան դիգիտացորեն, ցանեն, արևածաղի, արևածաղիկը։ Հնարավոր է ռոռոկման տակ դնել։ Չէ, մեր դաշտերը բարձր տեղ է։ Հաճար, հնդկացորեն, երբեք չեք ցանել։ Չէ, այս տարի 4 հեկտար ցանել են հաճար։ Կան անմշակ հողատարածքներ։ Այս տարի արդեն չէ։ Էս այ երկու տարիա չէ, առաջ ասենք եղել է, որը Բերքարատ հողջերը չեն մշակել։ Հիմա այդ Նվազբերի հողերը նույնպես մշակում են։ Ելնելով, որ հացահատիկի գները բարձրեն, հացի ալյուրի խնդիր կա։ Բացի դա անասուն ասենք պահում էր։ Այդ ընտանիքը, որ իրան հողը պահում էր խոտի համար, խոտերցան։ Հիմա այդ խոտի հողոնել կետադաշները ծորենացան։ Բանջարեղեն գնում են շուկայից, ջուր չկար, որ բանջարանոց մշակեին։ Տարիներ առաջ կիլոմետրերի հեռավորությունից ջուր էր հասցվել գյուղ, սակայն այլևայլ պատճառներով ցանցը երկար չի ծառայել։ Արտեզյան ջրհոր է փորվել, ջրի pašարը քիչ էր, եւ Էրստեն գյուղացի մնացել է գրեթե առանց ջրի։ Ջուր կրում էին գյուղի գործող միակ աղբյուրից, մեկ էլ անձրևաջուր էին հավաքում։ Վերջին մի քանի տարիների երաշտի պատճառով աղբյուրները ցամաքել են։ Այս տարի նոր արտեզյան ջրհոր են փորել, արդեն շուրջօրյա ջուր ունեն։ Գյուղապետը կարծում է, որ կհերիքի եւ կենցաղում օգտագործելու եւ տնամերձների ռոռոկման համար։ Ջուր ունենալը հավանաբար մարդկանց կստիպի մտածել ջերմատներ ստեղծելու մասին։ Գյուղմթերքը շուկա հանելու համար գյուղացին դժվարության չեր հանդիպում։ Ստեփանակերտի հետ ավտոտրանսպորտային կապ կար։ համայնքի ովազ մագնեշի մեքենային տվել 14 թվականից միջև 20 թվականը շաբաթ երկու անգամ գյուղացու ցերտանում Ստեփանակերտ երկու անգամը դպրոցի ուսուցիչներին էր տանում, նորագյուղ բերում էր։ 20 թվականին որ մեքենան փչացել է, միջև հիմա կապը իրենց մեքենաներով են։ Մեքենան հնարավոր չէ նորոգել։ Նամակով ներկայացել ենք մեր վարչակազմին, ինչքան ծախսահար կարող նորոգեն։ Դեռ խաբար չկա։ Որքան ժամանակ է որ ՈՒԱԶ ավտոմեքենան կանգնած է։ Պատերազմից հետո չի աշխատում։ Սարդարաշյանը խորթային տարիներին մտնում էր Նորագյուղի հաղթանակ գոլտնտեսության մեջ, երբ 1960-ականներին հին Նորագյուղը լեռներից իջավ, հարթավայրում կառուցվեց նոր Նորագյուղը, Սարդարաշենից տասնյակ ընտանիքներ նույնպես տուն կառուցեցին նոր բնակավայրում։ Ասեմ, որ Սարդարաշենը հին Նորագյուղից վերև է գտնվում, 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դա առանցայն էլ փոքր գյուղի համար ժողովրդագրական զգալի հետընթաց էր։ Արցախյան շարժման տարիներին շատ գյուղերի պես Սարդարաշենն էլ անջատվեց, ստեղծվեց առանձին կոլտնտեսություն։ Մինչև 2000-ական թվականները համայնքի կյանքում աշխուժություն զգացվում էր։ 2000 թվականին 6 տուն կառուցվեց այստեղ կաթոլիկ օգնության ծառայության կողմից։ Մի քանի տուն էլ նորոգվեց։ Այդ 6 տներից հիմա 20 են բնակվում։ Մյուսների տերերը տեղա փոխվել են։ Մարտիկ սկսեցին դարձյալ հեռանալ դեպի Նորագյուղ, Իվանյան, Ստեփանակերտ, լավ պայմանները գրավում են։ Վերջին 20 տարում բնակչության թվականակը 3 անգամ նվազել է։ Այսօր ընդամենը 19-20 տնից է ծուխ ելնում։ Տարբերաշինի պայմանները այնքան էլ լավ պայմաններ չէ։ Ջրի խնդիր կար, գազը մինչև հիմա չկա։ Մի քիչ է ծայրամասային, դա համարել նախընտրեցին դեպի քաղաք։ Օրագյուղ քաղաք։ Ներկայությամբ արտագաղթը չկա։ Դեր գալիս է մի ընտանիք եկել մնում տեղահանվածների ընտանիքներ կան, որ նախընտրել են բնակվել Սարդարաշենում։ Տեղահանվածներ չեն եկել։ Գյուղում քանի տուն կա դատարկ։ 40 տուն կա դատարկ, բայց այդ 40-ը 10-ը որ նորմալ վիճակում է։ Ներքին հարդարումը որ կատարեն, կարան ապրեն մնացածը հին տները, մեկի պատը թափված, մեկի գրիշին հին, գլուխաթմա։ Անտիրությունից փլված քիչ տներ չտեսա Սարդարաշենում։ Տներ, որոնց գոյության մասին հիշեցնում են մի քանի կիսականդ, գետնին հավասարված խարխուլ պատեր։ Գյուղը լքածների մի մասին ծննդավայրին կապողը միայն ընտանեկան գերեզմանոցն է ինչպես դուք ասում եք, մարդիկ օգնել չեն ուզում անասուն պահել, դժվար է հող մշակել եւ նախընտրում են տեղափոխվել ապրելու Նորայգում, Հովսեփավանում կամ Իվանյանում, ինչ անել, որ մնա Սարդարաշենում։ Ժամանակին չէր կարելի այստեղ էկոտուրիզմ զարգացնել։ Ուրանային լավ կներ, բայց հիմա արդեն հիմա արդեն ուշ է։ Հա, նե որ տուն է դրել։ Դետենգալու գյուղ չէ։ Քանի երիտասարդ ընտանիք կա գյուղ։ Մի 15 ընտանիք երիտասարդ։ Աճը նվազել կա։ Տարես տարի։ Երկու աճ, մի աճ։ Իննամյա դպրոցը կրում է գյուղի ինքնապաշտպանական ճուկատի հրամանատար Կայծեր Շահբազյանի անունը։ Ունի 8 աշակերտ, 5-ը մի ընտանիքից, 3-ը մի այլ։ Առաջին պատերազմից հետո այս կրթօջախում սովորում էր մոտ 70 աշակերտ։ 4-5 տարի առաջ այն դեռևս միջնակարգ էր, 15-ը չգերազանցող աշակերտով։ Նունե Սևլիկյան դպրոցի տնորեն Կա առաջի դասարան, երրորդ, չորրորդ, վեցորրորդ, 8-ը, ամենա դասարան։ Ամենաբազմամարդ դասարանը ո՞րն է։ Երկու աշակերտ վախկացած։ 8-րդ դասարանը, բայց 8-ը 9 հետ միացյալ է։ Քանի միացյալ դասարան ունի։ Առաջին 4-ը, մեկ էլ 8-ը 9 5 երեխաների մայրը հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Սուսաննա Ավակյանն է։ 15 տարեկանում էց նա, փոքրը 6 տարեկան։ Ձեզ ինչն է պահում գյուղում։ Ծորաբար Սարդարաշենում գերիտասարդ ընտանիքները ձգտում են տեղափոխվել բնակավայրեր, որտեղ ապրելը հեշտ է։ Ես եւ ամուսինս նույն գյուղից ենք։ Մեր արմատները խոր են խրված այս գյուղում։ Մեր հայրենասիրությունից դրթված միայն։ Ձեր ամուսինը ինչով է զբաղվում։ Շինարարությամբ։ Տնտեսություն վարում եք։ Անասուն չեք պահում, բաջանոց չեք մշակում։ Բանջարանոց ջուրը չկար, այս տարի արդեն ունենք, երևի դրանով ենք զբաղվենք։ Անասունը շատ քիչ մեզ համար։ Կենսաթոշակառու Ռիտա Բաբայանը գյուղի գրադարանավարուհին էր։ Երբ 1981 թվականին տուն կառուցեցին, ինքնոամուսինը հույս ունեին, որ զավակները կմնան գյուղում։ Հիմա տանը երկուսով են։ դատարկ վալա, որովհետև գյուղում գազը չկա, ճանապարհներն լավ չի, աշխատանք չկա։ Այս գյուղի համար առանձնահատուկ ուշադրություն դես աչն գզգաց աչն։ Ոչ մեկը մեր գյուղի մասին հա, չի։ Վերասի քանդվում աշենը։ Ընտրություն եկալը հա։ ներկայացալ։ Որ խոստումն է տվալ քեցա։ Խոստումն է տվալ, սին խոստումն է։ Սերգեյ Գրիգորյանն ընտանիքով Ստեփանակերտում էր բնակվում։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ ռուս կնոջ հետ ծննդավայր է տեղափոխվել։ Ապրում է հայրական տանը։ Բլինդաժ Բաքում տարակուսանքս նկատելով տանտերն ասում է, որ առաջին պատերազմի դժնդակորերին կինը մի քանի ամսական երեխային այդ բլինդաժում է պահել։ Նայում եմ մեծ բանջարանոց ունեք, մեղուններ եք պահում, միտք չունեք Սարդարաշենը թողնելու։ Միտք ունիմ, բայց որ Ադրբեջանի կազմում ունի, ես տեկենամ, թորքը լանամալադեց, որ մզ այդ կռևը կրալ։ Յակիլ եմ մեդալ։ Ես ինձ կսպանին, բայց ես թորքեն հազնու էլ չեմ։ Քնալի տեղելոն, պաստահակ, պայես, տոնը իմ հորտոնը։ Լալչում էին։ Չոր խոխանում չտական այդեմ Ստեփանայ։ Ինձ տղաս խոխաչոնի մոտ գտնալի։ Տղաս էլ էմի կրվեն էլ ամասնակցալ, ես մինին էլ ամասնակցալ։ Էմինը ապրիլյանը նկատի ունի։ Ձեր զավակները ինչու թողին Սարդարաշենը։ Թողա չնեմ դեղենա տոնկա։ Ենա միսենյականոս տոնոնի, սա իմ հոր տոննան։ Ես քաղաքում եմ, բայց սա կրվի ես տեղում լավ։ Սերգեյ Գրիգորյանն Արցախյան պատերազմի հաշմանդամ է։ Ձախ ձեռքի թաթը չկա։ Հարկ լինի, նորից զենք կվերցնեմ եւ բոլորից դիպուկ կկրակեմ։ Ձայնի վստահությունը կասկածի տեղ չի թողնում։ Էլեկտրական հոսանքն անջատված էր, իսկ գազ, ինչպես իմացաք, գյուղում չկա։ Ռսուհին դրսի վարարանում կրակ էր արել, պլպլան թեյնիկը դրել, որպեսի թեյ հյուրեսիրի։ Я из Донбасса. Закончила Харьковский техникум и сюда приехала по направлению на работу. С 79 -го года я здесь. Я работала в противоградовом отряде. Когда Первая война началась, нашу контору закрыли. Вот и осталась без работы. Немного картошку сажаем, немного пчел держим. В деревне раньше с водой были проблемы. В этом году там внизу где-то артизан сделали. Но не знаем, как это будет вода, сколько ее. Говорят, много, но летом все будет видно, будет вода или не будет. В деревне все время надо крутиться, чтобы выжить. Թեյ չխմեցի, որպեսի տանտերերը չվիրավորվեն, ղակավարության համար մեղրի համը փորձեցի, անխարն մեղրեր։ Չեմ հիշում վերջին անգամ երբ եմ տեսել այդպիսի պարզ, մաքուր, կասեի վճիտ մեղր։ Գորիստիներն էլի եկան, ամեն տարի գալիս են Շուշան ու Սիբեղ քաղելու։ Գյուղապետն է։ Պտուղդ քաղող չկա, Մասրենի, Սարի Մասրենի։ Հիշեցիք բանաստեղծի տողերը։ Մեծ գյուղերն ավելի են մեծացել, փոքրերը ավելի փոքրացել։ Շնչասպառ են լինում, մաղվում մեր փոքր շները։ Տկարին են ավելի շատ օգնում, մշտական հոգացության տակ առնում, որ ոտքի կանգնի։ Միջդեռ Գուցե պետական պաշտոնյան մտածե գյուղը փրկելու ինչ որ միջոցներ ստեղծի։ Շահագրգռվածություն ստեղծին, որ երիտասարդը մնա։ Սարդարաշենը դարձել է սահման, բնակիչները սահմանապահ զինվորներ։ Գյուղը մնանում, թիկունքում քարագախին կանգնած զինվոր է։ Ոքի սպարծն պահում մեր գյուղը, Սարդարաշենը։ Մեր գյուղը 90-ական թվականներից սկսած միշտ պաշտպանալա իրան սահմանը։ Մեր գյուղացիք ոչ մի անգամ հերացած են գյուղից, բոլորը էստեղ են, Սարդարաշենը կարող է համարը սահմանապահ գյուղ։ Ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 19-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։